de nove pri maiaioi. Anta tri semainoi, la decepan de octobro, nia cun laboranto Paolo Sergio Viana rapportis in articolo titulita La mistera malapero de la maiaoi pristudajo aperinta pacintan monaton en la revuo Science. Anco in octobro mi legis in Brasila revuo articolon cun alia informoi donita in la sama scienza revuo Science la 28 de septembro pri la Maya civilizatio. Mi resumas la texton. La Maya imperio quio existis in granda parto de Centra Americo dum pli ol tri miliaroi, ek de 2000 antau kristo gis mese de la decepa iarcento post kristo estas plena de misteroi. Nun grupo de dexes sciencistoi el Guatemala, Europa cae Usono malcovris metropolon de tiu civilizatio en la tropica arbaro en la nordo de Guatemala, en la regiono de Peteno. Cion ili faris? Ili flugis super tiu regiono en aviadilo equipita de radaro, kiel tiu uzita en autonomae automobiloi. Per tiu tecnico, kiu ebligas malcovri construajoen cacita in sub vegetajoi caetero, ili scanis du mil quadrata in Tiel, ili malcovris sub la flauro sestec unu mil construajoen tipaen por la maia civilizatio, construitaen inter sestcent quindec cae octcent post Christo. Temas pri domoi, stratoi, bienoi cae piramidoi. Helpe de la bildoi faritae de la radaro, la sciencistoi creis tridimensian mapon quio montras quiel oni devas imagi la urbegon. Bedaurinde la Brasile Revuo ne clarigas ciu la construajoi appartenis al urbego, au al metropola regiono, cae minestias ciu tiu esas clara in la revuo Science. La autoro de la articolo diras che oni recalculis la nombron de maiae civitanoi. stato quar milionoi, oni taxas che ili estis dec uno milionoi. Tamen, anco tiu ne esas clara. Ciu in la orbego, ciu in la regiono, ciu in la tuta imperio. Estu ciel ein, la texto donas pliain informoin, ciui lausciaine esis prenitae el science. Tamen, tiui informoi ne estas novae. Ili trovidjas exemple in multae retpagioi, interalie in la Esperanta Wikipedia. Cae existas esperant lingva retpagio pri la historio de la Maiaoi in quiu legeblas jena informoi. Ecte la lasta duono de la oca iarcento, ma ja civilizo in la centra regiono comences sian longan falon. Estas diversae opinioi pri cial. Lau Michael D. Coe, usona antropologo cae autoro de La Mayaoi, The Maya, la pleio de archeologoi nun consentas che esse strice fai causoi. Militoi, ecologia criso, protor grande logiantaro, cae sen pluvezzo. Hodiau la antiqua urboi de Peteno esas circa de pluv arbaro, sed dum la malfrua classica periodo la regiono esis dense logiata de milionoi da maiaoi, quiui elhaces la arbaroen por crei bienoin sen arbarigo causes ecologia in problema in erosion cotopo la maya lojantaro versha crescis al pli granda nombro ol ilia territorio capabilis subteni quam natura remedo el cerpijas milito estas neviteblai. mayaoi intermilitadis dum sia tuta historio sed dum la lasta duono de la oca iarcento, ci tiui militoi farigis pli severai, pli detruai. Sen pluvezzo certe contribuis alla collapso de maia civilizo. Do, oni iam havis multan conoin pri la maiaoi, cae la granda novajo esas nun la malcovro pere de la menciita tecnico de multegae construajoi cascita in la pluv arbaro sub la vegetajoi.